Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ve baraka ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün 6 Şubat 2009, ee, yok 8 Şubat mı? Şey, 8 Şubat 2009, pazar. Elime yanlış tarih almışım bir saniye. <clears throat> tamam. 8 Şubat 2009 Cumartesi şey 8 e, Şubat 2009 Pazar. Saat 7.47. Durusul Lugatil Arabi Arapça dersimizin kaçıncı? 10. dersi. Kitaptaki mevzu olarak 10. ders değil. Bizim işleme sayımız olarak. Bugün 10. kere dersi işliyoruz. İşleyeceğiz inşallah. Evet. Nerede kaldık en son? En son şu şeyde kaldık. İkrar. Evet. Dördüncü şey var ya alıştırma var ya şu. Dördüncü sayfada. Şuraya kadar yaptık burada bıraktık. Yaptırmıyorum. Kaçıncı dersin? Semani. Sekizinci 8. dersin. değil mi? Şu alt tarafında. He. İnek resmi olan yer. Hı. Şurada sandık diye hatırlıyorum. Tamam. E, İkra'il misale. Misali oku el ati. Gelen misali oku. Sümme kevvin sonra oluştur. Es'ileten sorular ve ecvibeten cevaplar mislihu misli gibi. Alttaki mis- misli gibi. Misalun demiş misal. Bir tane kitap resmi vermiş ortada. Soru olarak sormuş. Limen hazel kitabu. Bu kitap kimin içindir? Kimindir? Hazel kitabu bu kitap li Muhammedin Muhammed'e aittir. Şimdi e, böyle bir kal kalıp bir soru cümlesi. Bunu pratik yaptırıyor. Çünkü e, sorular bu tip çok sorulur. Pratikte e, gelişsin diye böyle bir sürü işte kalıp vermiş. Bir sürü resim vermiş. Bu kalıpla soracağız o resimleri inşallah. Okuyalım, tercüme edelim. Zaten bugün ders kısa bitirelim. Evet. Limen hadel kalemu Bu kalem kimdir? Hadel kalemu li Abbasin Bu kalem Abbas'ındır. Evet. Limen e, hadel miftahun miftahun bu anahtar. Limen hade Be, kafam bir dakika dağınık bak bakamadım da ben. Bir de okusana baştan en baştan. Limen hadal miftahun. Miftahu. Miftahu. Hı. Pardon tabii. Elif lam takısın. Limen hadal miftahu. Ee, hadal miftahu li aliyyun. Aliyin. Aliyin. Lan var ya. Evet. Hakkını helal et esniyorum. Uykusuzum biraz. Limen hâzihi hâzihi seyyâratu Evet. Bu araba kimindir? hâzihi seyyâratu li müdiri. Lil. Lil müdiri. Limen e... Tercüme edelim bu arada. Ha. Limen hâzihi seyyâratu dedin değil mi sen deminkini? Bu araba müdüründür. Limen e, Hâzel bakaratu. Hâzihi bakaratu müennes. Hâzihi bakaratu bil fellâhi. Evet. Limen hâzihi limen hâzihil bu, bu inek çift, e, çiftçinindir değil mi? Evet, bu, Hı. bu inek kimindir? Bu inek çiftçinindir Limen e, hadihil Hakibetu. Hakibeti. Hakibe, hakibeti. Hâzihil hakibetu. Limen hâzihil hakibeti. Bu çanta kimindir? Hâzihil hakibetu. Evet. Niye tiye olsunlar? Limen ha, limen ha, e, limen hâzihil hakibetu. Ti mi dedim ben? Tamam. Tu. Her, e, Çünkü müftedadır zaten. Marf olmak zorunda. Hâzihil hakibetu. Müfteda muakhar olmuş. Hâzihil hakibetu lil medre, müderrisi. Bu çanta öğretmenindir. Evet. Limen hâzâ hâzel limen hâzel Oh şey yapma. Limen Senin de kafa karışık. Limen hâzel ne dedim? Limen hâze? Şey hâze deme. Limen hâze. Normal he. Tamam. Limen hâze hâze şey, kursi mi? Kursiyi. Limen hâzel kursiyyü. Ha, limen hâzel kursiyyü. Limen hâzel kursiyyü. Hâzel kursiyyü li ammarin. Bu e, sandalye kimindir? Bu, bu sandalye, bu sandalye, sandalye ammarindir. Limen hâzihi hâzihil deccacetu. Limen hâzihi deccacetu. Evet. bu, bu tavuk kimindir? Bu tavuk kimindir? Hâzihi Hâzihi deccacetu beytul li li libintu libinti libinti fellahi. Bak bintul fellahi kendi başına mudaf mudafın Mudafa harf cer getiriyoruz. Li. mudaf mecrur oluyor. Mudafın leh de mudafın leh olduğu için mecrur. Evet. Li bintil fellahi. Bintil fellahi. Hâzihi derracetu. Şey, hâzihi deccacetu. Bu tavuk. Li bintil fellahi. Çiftçinin kızınındır. Evet. evet. Limen limen hâzihi sa'atu bu saat kimindir? Hâzihi sa'atu e, li libni libni libnil müdiri bu saat kimindir? Bu saat öğretmenin oğlunundur. Müdürün oğlunundur. Evet. Müdürün oğlunundur. Evet. Limen hadal beyt Hadil ahi. Limen hadal, hadal beytu bu ev kimindir? هذا البيت هذا البيت هذا البيت لل lit للطبيب للطبيب للطبيب Bu ev doktorundur. Bu ev doktorundur. E, ee, limen limen e, hâzihi limen hâzihil mil'akatu bu kaşık kimindir? Evet. Hâzihil Hâzihil Hâzihil mil'akatu bu kaşık, Bu kaşık talebenindir. Evet. Teemmelil emsiletel atiye. Gelen misalleri düşün. Şimdi burada e, vermiş. El beytu. Ev. Fil beyti. Evde. Bak. El beytu. Fil beyti. Cer mecrur. Mecrur olmuş. <laughs> minel beyti evden ilel beyti eve. Şimdi burada el müsteşfa, altta Amerika, bir de Almanya. Bunlar hep sonları aynı bak hiç değişmiyor. Harfi cer geldiği halde. Evet. Bunları öylece bil şimdi. Sebebi ileride gelecek. Tamam. Hani burada bak el, el beytu <coughs> el beytuken fil beyti oldu. Evet. Ama altta el müsteşfa yine fil müsteşfa yine sonun aynı okuyor. Minel müsteşfa yine son aynı. İlel müsteşfa. Müsteşfa hastane demek. El müsteşfa hastane. Fil müsteşfa hastanede. Minel müsteşfa hastaneden. İlel müsteşfa hastane. Amerika. Amerika. Fi Amerika. Amerika'da. Min Amerika. Bak hep sonları aynı. Amerika'dan ila Amerika. Amerika. Almanya. Almanya. Fil fi Almanya. Almanya'da. Min Almanya. Almanya'dan ile Almanya. Almanya'ya. Evet. İkra ve kutub. Oku yaz. Okuyalım. Hâdâ tabibu min, in, min inkilterra. Abi bir saniye şu pencereyi bir kapatayım. Öksürüyoruz falan. Bir şey yok tüpüş. Evet. Devam şu an. Hâdâ tabibu min inkil İngiltere. Terra. İnkil? Terra. Terra. Evet. Bu öğrenci İngiltere'dendir. Devam ediyor. Evet. Zehebe hamidun ila firan firan İngiltere'yi bir daha oku bakayım nasıl okudun abi. Hada hada tabibu min min inkil İnkilterra. İnkilterra. Bu öğrenci İngiltere'dendir. Eyvah. Ee, zehebe zehebe Hamidu Hamidun Hamidun ila Fransa Fransa Fransa Fidil Fransa. Fransa. Fransa'ya bizi çeviririz <laughs> yani. Fransa. Fransa. Fransa'ya gitti. Fransa'ya Değil mi? Gitti. Hamid Fransa'ya Fransa gitti. gitti. Evet. evet. Mahmudun meridun meridun e, Mahmud hastadır. Huve el-an el Huvel ane el ane fil müsteşve Mahmud hastadır. Mahmudun Mahmud, Mahmud meridun, meridun hastadır. hastadır. Evet. Huve o, o el ane şimdi demek. Şimdi şu an. Heh. Fil müsteşfa. Hastanededir. Hastanede. Evet. Hastanededir. Vehebe Abdullah Abdullahi e, min min, min Almanya min Almanya Almanya Al, Al, Almanya Heh. Almanya <laughs> e, cezim değil o Almanya. Nun'daki Nun'da cezim yok. Öyle mi? Ke, kesra var. Almanya. Almanya. Ee, Almanya il ile İngiltere. Ee, Abdullah Almanya'dan Almanya'da Almanya'dan min Almanya Almanya'dan İngiltere'ye İngiltere'ye gitti. gitti. Heh. Zehebe gitti kim? Abdullah. Abdullah. Nereye? Almanya. Min Almanya. Almanya'dan ila İngiltere. İngiltere'ye gitti. Evet. Ee, Hazel kitabu İsa'da mı? Hadel kitabu lil kitabu kitabu li İsa li İsa li İsa o kadar İsa İsa ha değişmiyor değil mi sonra? İsa li İsa ismi mesela li İsa evet li İsa sonu değişmez bunun tamam li İsa burada sebeplerini anlatmayacağız ee, bu kitap İsa'nındır ve zalike li kitabu ve zalike li kitabu ve zâlikel kitabu ve o kitap Musa. Musa'nın. Şimdi bunların hepsinde ne var? Cer var. Harfi evet. cer var başında lam. Değil şey mi? Yapmıyor, eh. Sonunu değiştirmemiş bunlar. Evet, o tamam Manevi olarak tamam mecrurdur. Evet. Lafzi olarak baktığın zaman okumuyorsun. Tamam Bir saniye akı ben şu kahvelere bir alayım. Şu durdurayım. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede kaldık en son? Beşinci madde. Tamam devam. Bitirdik beşinci maddeyi aldık. Hâzel e, Hâzel mühendisu Hâzel mühendisu minel emrika. Elif lam yok. Min Amerika. Min Amerika. Amerika'dan. Evet. Bu mühendis Amerika'dan. Amerika'dan. İkra oku. Devam. es Saburatu. es Saburatu. Şeddeli. Es-sabburatu. Sin değil mi? Es-sebburatu. Evet, Yazı tahtası Yazı demek. Emame. Bak emamenin altına çizgi çekmiş. E, dikkatini çeksin diye. Evet. Emameden sonra çünkü ne? Mudafın eleyh olacak. Emam, emame, emamet talibi. talibi e, talebenin önündedir. Evet. Ve, hu, ve hiye ve hiye ve o ve o ne o? Yazı tahtası. Yazı tahtası. Evet, oraya şey halfel e, müderrisi. müderrisi. Şimdi es-sabburatu yazı tahtası emamet talibi talebenin önündedir. Vehiye ve o yani yazı tahtası öğretmenin arkasındadır. Çünkü neden? Talebe talebe ile öğretmen arasında, tam arasında. Arasında kalmıyor aslında. Öğretmen arasında. Ha, öğretmen arasında. Şey, hemen çevirelim. Te <laughs> Tebrik ederim. tamam. İyi mutezile oldu bizden. tebliğ evet. ediyoruz. <laughs> Ee, Eyne Eyne seyyaratu seyyaratul e, müderrisi. Eyne seyyaratul müderrisi? Seyyaratul. Eyne seyyaratul müderrisi? Yok ahi. E, e seyyara eliflam koyma. Eyne seyyaratul Heh. seyyaratul müderrisi. Heh. Şey yapıyorum Çift sayıyla söylüyorum. Hı. Tabii. Eyne seyyaretul mühendisi? Mü müderrisi. Öğretmenin Müderrisi. arabası nerede? Evet. Öğretmenin arabası nerede? İye emamel medreseti. O. Şimdi bu derste emame ile halfe geldi ya. Evet. Önünde arkasında diye. Onu şimdi pratik yapıyor. Evet. Tamam ee, Hiye o emamel medreseti. Şey e, nereye okuduk biz? Evet. Tamam. Okulun arkasında. E, önündedir. Evet. Eyne Eyne beytul imami ee, imamın evi nerededir? Beytül İmami Kalfel Mescidi. O mescidin öğretmenin evi, yani imamın evi mescidin arkasındadır. <clears throat> evet. Eyne celese, eyne celese hamidun. Celese oturdu. Evet. Eyne celese hamidun. Hamid nereye eyne oturdu? celese hamidun. Hamid nereye oturdu? Hamid nereye oturdu? Evet. Celese, celese Kalfe. Mahmudun. Mahmud. Halfe, halfe Mahmudin. Heh. Biraz sesli okuyalım bakayım. Tamam. Celese halfe Celese Mahmudin. Halfe mahmu, Mahmudin. Mahmud'un arkasında Mahmud'un oturdu. arkasında oturdu. Evet. Ee, zehebe Ammarun ilel mescidi. Zehebe Ammarun ne demek? Ee, Ammar gitti. İlel mescidi nereye? Mescide. Mescide. Ve celese ve ve oturdu. Hı -hı. Ve celese oturdu. Emamel Emamel e, mi, mihrabi. Mihrabi. Mihrabın önüne oturmak. Mihrabın Mihrab, demek. Doğru evet. Aha. Şey. El kelimatul cedidetu yeni kelimeler. Bende yok. Yok mu sende? Tamam. El müsteşfa hastane, Almanya Almanya, İngiltere İngiltere, Suvisra İsviçre, Es-sikkinu bıçak. Fransa değil mi? Fransa. Fransa. Emame önünde, halfe arkasında هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين